Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 26-ն է, տարվա 146-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 451 թվականի այսօրը հայկական ուժերի եւ պարսկական բանակի միջև տեղի ունեցավ ավարայրի ճակատամարտը։ Ճակատամարտը Սասանյան Պարսկաստանի դեմ հայ ժողովրդի ազգայնազատագրական պայքարի բարձրակետն էր։ Մայիսի 25-ին հայկական բանակը մոտենում է հակառակորդի ամրացված ճամբարին եւ կանգ առնում գետի ձախ ափին։ Մայիսի 26-ին շաբաթ հարավոտյան ավարարի դաշտում հակառակորդներն ընդունում են մարտական դրություն։ Վարդանանց պատերազմը հայոց պատմության հերոսական էջերից է։ Հայոց եկեղեցին սրբացրել է ավարայրում զոհված մարտիկներին եւ նրանց դասել հայրենիքի նահատակների շարքը։ Մինչև օրս էլ Վարդանանց տոնը հանդիսավորապես նշվում է համայն հայության կողմից։ 1521 թվականի այսօրը Կարլոս 5-րդը ստորագրեց Wormsian Edict-ը, որով հանձնարարվում էր ձերբակալել Մարտին Լյութերին։ 1805 թվականի այսօրը Ղարաբաղի կուսակալ Իբրահիմ Խալիլ խանը հավատարմության երթում է տալիս ռուսական կայսրությանը։ Նույն թվականի նույն օրը Նապոլեոն Բոնապարտը հրճակվում է Իտալիայի թագավոր եւ թագադրվում Միլանի տաճարում։ 1822-ի մայիսի 26-ին Նորվեգիայում Գրուեի եկեղեցու հրդեհի զոհ է դառնում 116 մարդ։ 1896 թվականի այսօրը Նիկոլայ II-ը դառնում է Ռուսաստանի ցար։ 1897 թվականի հենց այսօրն է լույս տեսել Բրեմ Սթոքերը Դրակուլա վեպը։ 1928-ի այսօրը FIFA-ն որոշում է ընդունում 4 տարին 1 ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն անցկացնելու մասին։ 1946-ի մայիսի 26-ին Գետար գետի վարարումից մեծ վնաս է հասցվում Երևանի։ Ջրի ծախսը ավելացել էր 100 անգամ։ Հարցի լուծման համար հանձնաժողով է կազմակերպվել, որը որոշել է այժմյան Ավան Առինչ թաղամասի վերջնամասում ժամանակավոր կարգավորիչ ստեղծել, որը կարգավորիչ պատվար հանդիսացավ հետագա վարարումների համար։ 1986 թվականի հենց այս օրը Եվրոպական տնտեսական համագործակցությունն ընդունեց Եվրոպայի դրոշը։ այսօրը ծնվել են 1842 թվականին վրացի գրող հրապարակախոս եւ հասարակական գործիչ Գեորգի Ծերեթելին 1874 թվականին ֆրանսիացի ավիակոնստրուկտոր օթաչու եւ արտունաբերող Անրի Ֆարմանը Ավիացիայի պիոներներից է ստեղծել ավելի քան 30 տեսակի ռազմական եւ քաղաքացիական ինքնաթիռ եւ ավիաշարժիչ, հիմնել Farman ֆիրման։ 1907 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի դերասան Ջոն Ուեյնը։ Նրան որպես դերասան բացահայտել է ռեժիսոր Ջոն Ֆորդը, ինչից հետո սկսվել է նրանց համագործակցությունը ու Ուեյնը նկարահանվել է Ջոն Ֆորդի գրեթե բոլոր վեստերներում։ Խաղացել է 150-ից ավելի ֆիլմերում, մեծ մասամբ վեստերն ժանրի։ Նրան համարում են վեստերնի արքա։ 1912 թվականի այսօրն է ծնվել հունգարացի կոմունիստական գործիչ, Հունգարիայի կոմունիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Յանոշ Կադարը։ 1926 թվականին ամերիկահայ ճանաչված գիտնական, իրավագետ, պատմաբան եւ սոցիոլոգ, մաթեմատիկոս Վահագն Տատրյանը։ 1928-ի այսօրն է ծնվել ամերիկահայ բժիշկ Ջեք Գևորքյանը, նրան տվել են բժիշկ Մահմա կանունը։ 1989-ից 98 թվականներին Միացյալ Նահանգներում օգտագործելով իր ստեղծած մեր Citroen սարքը 130 հոգու օգնել է ինքնասպան լինել, ինչի համար 1999-ին դատարաններից մեկը նրան դատապարտել է 10-ից 25 տարվա ազատազրկման։ Ազատվել է 2007 թվականին։ 2010 թվականին էլ ռեժիսոր Բարի Լևինսոնը Ջեք Գևորքյանի մասին նկարահանել է «Դու չգիտես Ջեքին» ֆիլմը, որտեղ նրա մարմնավորել է Ալ Պաչինոն։ 1929 թվականի այսօրն է ծնվել մարզական գործիչ Հայաստանի Հանրապետության բազմակի չեմպիոն, Խորհրդային Միության չեմպիոն Ռուբեն Վարդանյանը։ Առաջին հայ միջազգային բարձրագույն կարգի մրցավարն է։ 1954 թվականի այսօրն է ծնվել քաղաքական գործիչ, ֆիզմատգիտությունների տեխնաց Ուդավիթ Շահնազարյանը։ 1957 թվականին եգիպտացի գրող Ալլա Ալ-Ասուանին Նաքիֆայա քաղաքական շարժման հիմնադիրներից մեկն է։ 1966-ի մայիսի 26-ին է ծնվել բրիտանացի թատրոնի եւ կինոյի դերասանուհի Հելենա Բոնեմ Քարթերը։ 1969-ին ռուս եւ խորթային էստրադային երգչուհի դերասանուհի Անժելիկա Վարումը։ 1971 թվականի այսօրն է ծնվել հայազատամարտիկ հետախույս ՊԲ լեյտենանտ Գրիգորի Դավիդովը։ 1992-ից 94 թվականներին Հադրութի կամավորական ջոկատի, ապա պաշտպանական շրջանի ստորաբաժանումների կազմերում մասնակցել է Խծաբերթ ինքնապաշտպանությանը, Ֆիզուլիի Ջաբրայելի Զանգելանի հորադիզի ազատագրական մարտերին։ Հետմահու ապարգևատրվել է Լեռնան Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ 1977 թվականի այսօրն է ծնվել իտալացի ֆուտբոլիստ, պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն Լուկա Տոնին, 1998 թվականի այսօրն է ծնվել Արցախցի երգիչ Վլադիմիր Արզումանյանը։ Նա «Մամա» երգով ներկայացրել էր Հայաստանը մանկական Եվրատեսիլ 2010 երգի մրցույթում եւ 120 միավորով զբաղեցրել առաջին հորիզոնականը։ Այսօրը տոնում են Գայանայում եւ Վրաստանում այսօր անկախության օրն է։ Այսօր մայիսի 26-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 219 օր։